Nesken egin koiz batez. ez. Itxekin nio las? Nesket nesken egin, nesken egin. Iditzi? Nesket nesken egin, nesken egin. Erheberi? Nesket nesken egin, nesken egin. Bertso? Nesket nesken egin, nesken egin. Istoia kentiz? Nesken egin koiz bat ez. Zoan hain txart? Egoitxe berrian txart? Channel 4, Allende Chart, Tiar Madina. Neskene gyn goiz goiz batez. Egun batez sortu eta egun batez hilen e realitate zuntaz jabetu orduko sumana hikipi senditzen gia galduik bezala agian. Zertako hebengia, zuin da gu gaineko izateko zentzia, zuin dia gu egin beharrak, arapostuik gabeko galtuak. Bi hauste metafisiko hunen erdian kausitzen gienek, zezena adaretik hartu behar dugu eta gu ebide pertsonala joratu edo, edo jadanik presdien Manuel Delakoak jarraikiz hitzezitz bizitu. Ideologia eta fede esberdinak Manuel Delako hoietan sartzen dia. Guarenkua edo kezka gehienen arrapostiak hoietan atzaman genetzazkelakoz. Hoik jeraikiz, bestek guk beno lehen egin ez nauraldiak komodoki jeraikiz, kontzientzia lasian jaman genezake gue bizitza hoien jeraikitzeko edo ez, hoietan sinestia edo ez, bakotxan jabakia da, gaiza privatia. Nihurk ez gutu hartabe hartzen eta gihaurk gue sentipen eta eksperientzien bidez gue biziaren bidia atzaman eta barna ahalgenezak ebai. Berize, Manuel Delako hoik gaiza pertsonalak diela diot. Alta, behin, beno habotan, gaiza pertsonal hoik, kajik legezat hartzen dia edo ezin bestekotzat. Azkena dibidia, islamaen unguko sortu pataskak. Video triste txarbaten Manuel Mohamedanoen berme bizidien jenten kesia. Eta gutaik hulianago, homoseksualek eskuntzeko eta haurren jaikitzeko uken lezaketen baimena. Bi gertakai hoik plazaratu dia, arazu publiko balia bezala denak hortaz hunkik bagina bezala. Berriz harrapikatzen dut e, e ni udui zait zerbaitetan sinetsi behar izatia gaiza pertsonala dela eta hortan bakotxa libre dela fede baten ukeitia edo ez. Homosexuelen eskuntza eta hauren jaikitzeko ahalmena dela eta baiunako apeskupia entzunda diala aste pai bat ez bada publiko baten galte egiten. Gatu honekin, bea arrenkua pertsonal bat arrenkua publiko bilhakazina izan du hoi bere sinesmenaen Manuel de la Cuac espeituhun esten erreligione katolikuak, hezkuntza eta familia gizon eta emazten artian baizik ezpeitu ikusten eta manhatzen. Pena hortan, Manuel Kistiak diona ez da oaiko Eliza erreakzionarioak diona bezain argi. Biblan eraiten dena hau da, gizon eta emazte egin zitiet eta zietaik jinen den genuliak mundia beteko du. Ez palin bada hitzaizitz hola e, erana hortik dua. Bena Bibliak ez du eraiten alkarrekin ezkuntu beharko diela aipatu gizon emazte hoiek eta haboziz, biek alkarrekin eta biek baizik ez du kiela haurik ukeiten ahal. Ez du eraiten, eh? gizone emaztek jaiki familia hua datekila jinen den hauren habia bakar edo bakotxa. Ikuspuntu hau, nahita, testua seginik den jakurketa bat baizik ezta. da ikuspuntu moral baten aldarikatzeko eta bermatzeko jentarte eredu edo modelo bakar baten imposatzeko asmoz. Nun eta familia den jentartearen bizkarrezura eta nukleotipi hunen buia gizona eta emaztia be bitxai eta hauren hazle. Jakurketa matxista eta baztertzaile bat beraz. Eredu edo modelo hortan senditzen ezdien guztiak baztertzen beitutu. Ata Manuel Zerbitzai kistiak dio, bizi dien gusiak, gusi gusiak jinkoaren haurak diela eta denek ber errespetia eta maitarsuna mesi diela. Oartzeniz, zerbaitek min egiten deita dalaik, laik, ene barnen hauskor den gai zabat hunkituik badela. Aldiz, barnen dudan hua indartsu bada, nahiz eta atakatu edo erasotua izan, ordian ez dut minik senditzen. Ordian pentsatzen dut, ben fedian gatik mintuik dienak, behar bada ez diela ben fediaz hain segur, segur. Jente bezala komprenitzen dutut, bena ez ditzatela hen duda pertsonalak arrazu publiko bilhakaz. Arra ez dei jentartiak emanen baizik eta beraien baitak. Euskari horretiak! Istoiak hantuz! Peio Etxeberrian txart. Bai, Martino Galderekin eh, ez gira historia biziki zahar batean, is, eh, bere alako historian gira, eh, deitzen den uh, imediat hortan. Eta uh, Ruper Ordurikak hautatzen duela duelaik Martino Galde gai gisa, hautatzen du lehenik kasetari gisa uh, ezagun, uh, ezaguna izan den pertsonalitate bat. Orduan Martino Galde sortu zen mila bederatzireun eta ogoita batean, Gipuzkoan, ando hain da, eta uh, kazetari gisa hasi zen uh, ofizioz, mm, gerla, Espainiako gerla zibilaren ondotik eta uh, diario baskon. Orduan artikuluak idazten zituen gazteleraz gara jartan, baina ez luzaz, zen eta justuki abertzalea baitzen, eh, Eusko Alderdi Jeltzalekoa zen, eh, erbesteratu behar izan zen eta joan zen Bene Orduan, eh, kasetari gisa Euskal Herrian ezagutzen dugu bereziki, eh, be Euskal ahal izan denez geroztik, be kasetari lana hasi zuelarik, be hasi zen berriz zeruko argian. Eta zeruko argian idaztetik ezagutzen dugu bereziki, eta gero sortu zuen, parte hartu zuen deia um, sortzean, han ere eh, zutoin importante bat izan zen deian, eta biztan da, eta hori ere balentria eder bat zen, hartu zuen Euskaldunon egunkariaren sortzean, mila bederatzi eta uh, eh, amajean, eta hori izan baitzen eh, justuki lehen aldikotz eh, soilik euskaraz zirazten zen kaseta bat edo egunkari bat, Oan, gala, ere uh, gertakari importante bat izan zen gure historia kultural urbilean. Boduan lehenik kazetari. E, zea Euskaldun honen egunkaria, debekatia eta gehoztik berria sortu zena. E, bere... Mm, Ah, bai. Ordin, zeak kasetalari lanak, bena baita ere idazle, zer zen eleberri eta horako? Bai, hori da, idazle izan zen, uh, eh, astapenetik. Eh, bon, astapenean eh, idazten zuen gazteleraz eta euskaraz. Uh, bon, zer nahi ipuin, eleberri, uh, ere. Eh, eta eta eh, idatzi ditu. Eh, uste dut orokorki goi bat obra edo goi baino gehi, obra gehiago idatzi dituela. Uh, gehienetan argitaratu zirenak Euskal Herrian berean, baina baita ere erbesteratu zelarik Venezuelan, han uh, egoan emeriketan uh, imprimatu ziren. Orduan, uh, ba, adibide batzua hartzeko, hiltzaileak ipuina argitaratu zuen, edo uh, eta itzulera baten historia dira eleberri ezagunenak. Orduan, eh, ara, idazle gisa ezagutzen dugu, baina baita ere historialari gisa, Eh, bost pasei historia liburu idatzi baititu, batzu uh, eh, Eusko Alderdi Dieltzalearen historiaz, eh, edo Manuel de Irujo Eusko Alderdi, Alderdi militantearen historiaz, edo Lezo de Urestieta militantearen historiaz ere, baina egin ditu ere sintesia lan batzu Euskal Herriko historiaz. Orduan horiek gazteleraz gehienak, noeba sintesis de la historia del Peiz Basko, bereziki, bihurtu da Euskal Herriko uh, ezagupen historioa, uh, historikoaren mailan uh, obra nagusienetarik bat. Hmm. Eh, bere idatz eta e, eta beti bada zerbaitek e, hasten edo erikatzen du idazle baten e, ituria, honek badu bere fikzioetan nolako hildo bat, atxemaiten dena, kolore bat edo zer dakian dakianaz, eh? Eta jarrik ez, ez dut txekolan obgarik irakurri uh, Martin Ugalderena, orduan. Bon, paso. <laughs> paso, bai, bai, paso, bai. Eta militante eh, abertzale gisa. Eh, bai. E, beraz, alderdi jeltzaleko kide zen, berbada, garai hartan alderdi jeltzaleko militante izatia, etzen egun bezalakoa. Ez, be, biz, e, alainan, e, diozun bezala, e, astapenetik, gazte-gaztetik bihurtu zen Euskolderri Gielzaleko militante. garai gara jartan, uh, Gielzalea ari zen autonomia estatutu bat baten alde bohokatzen. Eta ala lortu zuen ere Espainiako gerla piztu zelarik, mila bederatzire honto ogoita amaseian. Eta ba, ala egon da Martin Ugalde alderdikide luzaz, baina izan da uh, mosketa bat eganen dugu, edo zizio bat eh, Eusko Alderdi Jeltzalean, mila bederatzi eta bostan, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Eusko Alkartasuna behesi ziren, Carlos Garraiko etxeari biziki urbila zen Martinu Galde, orduan joan zen earat, eta eh, bere uh, eriotza arte egon zen Eusko, Al, Eusko Elkartasuneko kide. Eta zer, markatu er, parantesiz bat, zer zen EA eta PNB-en arteko nabardurak? dura frango baziren, baina labur biltzeko, uste dut ez zutela eh, kultura politiko berdina uh, bultzatzen. Eusko alderdi dieltzalea biziki xabinista zen, eta uh, eh, nunbait foralismoaren logika barneratu zuen, probitzia bakotxa noin zen uh, erabakigune politikoa eta aldiz uh, earen zat zentral, uh, zen. Orduan... Uh... Erraiten ahal da, batak e, euskal ikuspegi zabal bat bazila, gehiago, eta pnb aldiz, ba, lekian lekuko zea, tresnak eraiki eta horrekin konpondu. Bai, hori, eh, hori, hori bera, eh, astapeneko ideia eh, Sabinoaren arena eta Eusko Alderdi jeltzarearen zen um, lege zaharrak berreskuratzea, Eh, baitu foruak berreskuratzea eta foru ezberdinen probentzietako eskubide edo edo zuzenbide, zuzenbide tipi horiek uh, gehituz sortzen zela Euskal Herri bat, Euskal Herri oso bat. Eharen eh, ispirituan, zentralagoa zen, ehm, gehiago eh, autonomia estatutua uh, lortuz geroz, gazta izen erabaki behar zirela Euskal Herri osoko afera guztiak, uh, eraginkortasun handiago batekin, uh, eta orduan bereziki uh, zer gamailan, Eh, hauteskunde uh, mailan eta dena eh, hori uh, dena zentralagoa izan behar zen. Eta beste uh, ezberdintasun importante, importante bat zen, Eusko Alderdi Dieltzalea demokrazia giristino klasiko bat bihurtu zela, earen uh, ibilbideak, gehiago eraman uh, bere burua eraman duelarik sozialdemokrazia batetara, egan nahi baitu ezkerra gorat. Eta beraz Martinu Ugaldetat hmm. berriz uh, eh, utzuliz, kasetalari, eh, elheberri idazle, eta eh, Euskararen inguruan ere bai zerbait uh, edo Bai, be, ba, bere biziguzia eman zuen nunbait eh, be, ba, Euskal Herriaren alde eta Euskal Kulturaren alde. Orduan naiz eta bere biziaren bukaeran zuritxarrez eh, Alzheimer eh, eritasunak uh, hartua izan zen eta hala zendu zen ere uh, 2000 alauean ondari eh, nahi izan zioten eh, omenaldi bat, omenal, nahi izan zizkioten omenaldi batzu egin, adibidez Euskal Zain bihortu zen, horrezko Euskal, Euskal Zain ere, Euskal Zain dian, baina eh, bestalde ere hainduainen berean, nahi izan zuten omen, uh, omendu, uh, kulturparke osoa, gaur egon ezagutzen dugun Martin Ugalde kulturparkea, uh, ari eskaini. Orduan, bon, peskat, uh, horrez uh, bukatu zuen bere, bere bizia, eta gelditzen da gure historia urbilean pertsona uh, aski importante gisa. Ara, ba, esker mila peio etxu txart, eventik hilabete barne berri zagertuko hiz eh, beste zerbaiten aipatzea, oaikoan Ruper Ordorika Martin Ugalde. Martin Ugaldeik ez tiala hatik sekulane idatzi hitzi kaboziz muzikaik ruper ordorikak, peto-peto bat edera bera zorregin dugula, eta ruper ordorikak Martin zerbait kantatu balin badu da Martin Larralde. Mea kulpa eta hitzak sariona indianak dia, Ioshe Barenak. Hala, dena den entzun dezagun Martin Larralde eta peio etxeberian txartek aipatu deikun Martin Ugaldeze Bersonian zerbait ikasi dugula. Barre berdeak etxe zuriteiak horriak jendarme auto bat bidean bildo txartean Pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko keiaren antzera. Lehun igotzen Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak, barurantza lituzken sagarroia lez Itzuli izan balitzen gaur igandea da Larre berdeak etxe zuriteia gorriak jendarme autoak Bidean bai ondizet panopetik jendia familia erretratuetan bezala Garritasun eraino perfumaturiko harima erakutsiz doia mezetara Inork ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena Oin minare korapilua deslotzen Inork ere ez du dena oitura Dena errua, dena barkamena Koblak Iparralde honelako egun bat ziltzen hiltzen Galeretan begiak zabalik etzan da Zerua itxaso zikin bata Zerua itxaso zikin batela esan Agian zerua itxaso zikin batela It's a gehi librian. Neskenegen goiz batez. Nesken egun goiz batez, gehi librean, gehi librean egun eh, Lucien Etxezaharreta dugula, ostatu batetan giheben baiunan, eta heotzen erdian, eta hi, isiltasuna egitea gertzen izaike. Ba, isiltasuna gauza biziki importantia da, eh, garantzitsua, biziaren eta jendartearen oinarri uste dut eh, hori aspaldian egana da nahi bauzu, e, eh, eta isiltasuna omen oai ez da komentuetan baizik agapatzen edo ba, isiltasunaren bilaketa dako, gauza nagusi bat bilatu da. Zer ekartan eki isiltasunak? E, uste dut bakea, barneko bakea erraiten da, baina Uh, mena eta beste gauza enitz hor dira bake horren hausteko ere, isiltasuna uste dut uh, biologikoki edo fiziologikoki ez dakit nola egiten alden guziz uh, eh, beharrezkoa dela eta isiltasunik eh, gabe ez da komunikazione honik uh, bon, bada gauza initzarritiko, baina pixka bat urbildu nahi nintzen gai hortarat uh, entzun baitut eta uh, irakortu gauza batzu eta ikusi ere aberen arteko komunikazioari eta bereziki abere simpatiko bat, eh? itxasoko balea famatu hori, eh? denek eh, ezautzen dugu. Eh, behar bada ez dakiko denek nola komunikatzen duten. Eh, momentu, e, ez du aspaldi ezagutzen dugula aberen arteko eh, hizkuntz eh, komunikazioa. Boa, entzuten dituko xoria kantuz, eman dezagun, eh? <laughs> gatuak ni hauka. Badakiko horrek eh, komunikazio zerbait baduela. Baina, harainak eta ez zuten nahi bazu duela gutia azkenian ah, rapatu da, nolazpeit, nolako mintzaira duten ah, komunikatzeko baleak bereziki. Bat dituzte frekuentzia berezi batzu, biziki apalak, eta horiek enfrason ah, batzu dira, eh, nahi dut, eh, gure hizkuntza baino frekuentzia apalagoekin, eh? man ezagun berrogoi hertz, rogoi hertz, dolako batzutan. Eh. Gure beharriak hartzen ez dutena? Hartzen ez dutena, eta biztan da hoiko tresnekin, lainan hartzen aldena. Bo, horiek, eh, zendako komunikatzen dute, eh, elgarrekin eh, umiakiteko ere, eh, haitasunaren eh, da ere komunikazioa. Eh. Eta gertatu da, uste dut, berroita ama urte oai, eh, itxas uh, eh, baliapide horietan, eh, beriziki eta armadako beharentzat, eh, behar militarentzat, eranen dugu, hor, uh, gerota gehiago zona sistema horiek baliatzen direla uh, horiek dira eh, soinu batzu edo emititzen ditu dire nauntzietarik eh, radar batzu bezala, bak, so uh, frekuentzia altuak botatzen dira airean eh? ikusteko avionik baden edo olakorik eh? jendeak ere mugitzen diren inguruan edo aldiz itxasuan ez da molde berdina baliatzen, beste frekuentzia batzu baliatzen dira eta bereziki horiek uh, Uh, baliatzen dira, bo, ahantzan, biztanda, ikusteko nundiren againak, alainan. Eta horrekin dira ere husten azkenean gure itsasoak eh? sobera gain bilduz, bo, beste gauza bat da. Eh? E, eta ere, gerla mailan hor, eh, bizik importantea da, eh, itsasoaren azpi horren ezagutza, zenta eta urpeko do, eh, sumara, nuklear horiek, gordetzen dira, egoiten dira hasteak eta hilabeteak batzutan, stilo batzutan, eta horien identifikatzeko Baitituzte, preseski, ba, radar edo sonar horien kontrako neurriak, horren identifikatzeko, behar dira mapa edo karta batzu biziki zehatzak egin, itxasuen soletan. Eta horren egiten ari dira mundu guzian, Amerikanoak hasi dira, biztan da, frantsesak eta denek. Diakiteko gizan, sekulan konfliktu bat balin bada, nun diren derako, Zirohoik hoik, zirikitu hoik, gordaleku hoik. Ba, gordaleku horien diakiteko entzinetik. Horiekola, mapa edo karta horien egiteko eta arrantzarako eh, sonar eh, horiek eh, emititzen dituzten frekuentziek eh, baleenarekin nahasten dira. ondorioz, eh, baleek ez dute untsa komunikatzen ahal, eta komunikatzeko beste frekuentzia batzu, ba, edo, edo isiltzen dira, edo beste frekuentzia batzu baliatzen, menan eh, ez da untsa funtzionatzen iduriz, eta benen gorputza egina baita, alainan frekuentzia batzuen dako. Eh. Hola, orduan ze pasatzen da, baleak eh, komunikazio eskaz batean dira, eh, ume egiteko eh, edo ez egiteko irriskoa nagusian dira, eta desagertzeko bidean, hola, guk egiten dugun kalteetarik bat da. Hoi, parka, eh? E, da, arantz, arantza dela baleen desagertzeko arrazoi eta ikandiena, iduriz, hoi, hoi ebai, ez dena hainbeste aipatuik zonar hoien istoia. Ba, ba, jakin bestalde alainan japoneseak eta eh, baleak eta hainitz ihistatzen eh, dituzte, nahiz ere mudi bekatuak badiren, bo, da Greenpeace eta horien eh, uste dut afera aipatu behar da, eta prezeski Greenpeaceko hantziot bere izena, bada gizon bat hor estraditu nahi dutena, prezeski hor Eh, egin dituelakoan, eh, ez dakit nungo marineren kontrako ekintza batzu, eta bada eskandala handi bat hor, eh? e, eh, piskati dena, menturaz menere aipatzen halko dena. E, bo, horiekola, beraz, baleak, be, ezin uh, kurbilduz, nahi bauzu, e, ez baitira tropan ere sobera bizitzen, eh? orduan bada errisko animale bat. Eh? Bon, baleen dako, hedatzen alda problema berdina, beste arrain mota batzueri, izurdeeri edo dofen horieri eh, buruz, eta eh, gainetik, uraren gainean ere <laughs> joiten bai dira, eh, gure lurruntan ere, uh, hegaztien artean ere. Uh, karkulatzen omen da, harritu nizpikatorekin, mila aldiz gehitu dela lurruntan egiten dugun harrotsa edo zarata, edo burrumba edo izena emanez, eh? eta horrekin hirietan bereziki, benen kampainetan ere, xoriak biziki uh, dira edo kaltetuak, Ez ditugu kritikatzen ahal, sobera, trakturen ahotsak, baina kampaina isil horiek, nundira, lehengo isiltasun horiek, kalte handiak bat dira. Azken batean, urpian eta ur gainean, nahi du, lur guzian, isiltasuna zauritua dela. Eta harrisko handiak bat direla hor, eh, beraz, eh, ez egan nahi du, egaztiak, tipitzen dira, baleak ere tipitzen dira, arainak ere gutitzen, orduan, jakina, eh, horiek eh, gutitzearekin, eh, nolako kalteak guk ere jasaiten hote ditugu, enizaiko eh, hemen, eh, eskualeriko ostatuen barneko zarata hortaz, eh, gure egoaldeko anaiareba horiek zenbat dezibea jasaiten duten ostatuetan, aipatu duzu hastapinean, <laughs> arro txandian ginela, errangin ezake, Elisa baten isiltasuna bezala dela, hemen Pirene ostatua maionan, eh? Eta, zea, e, eta gu, heben, e, gua kabaliak edo animaliak guttik, gentiak ebai, guke gue ez disiltak zuen, espazio privatu hoi, e, dela MPI-uak beharrietan, dela iPod-a beti e, sare elektroniko hoik beti zistaka izaizkila deikata, deikata, geikata, hen menpe sartzen aigela, gue ez berbada isiltasunak erasotua, bena etengabeko deiak eta... Eh, bai behartiak dira beti, beti, beti, beti, beti, eta gure barneko mundu hori ere herxatzen nahi dela. Ah, ba, ba, hori, behar dena, eh? eta, bon, eh? ekarrekan ikusten bali maduk, eh? neska polit bat mintzatu nahi diok, behar bere... <laughs> Eh, delako eh, iorfaun hori gan diok, inglesen moldean, eh, eta ez duk mintzatzen ahal, ez dia hitzen gehiago. Gaztea initzekin ez gehiago mintzatzen ahal, dinekoekin eh, oino pixka bat, eh. baina eran nahi dit, gure komunikazioa galtzen ari dela. Eta jendeak joiten dituk, eh? eh? mitik edo eh, izi flirt edo zakeat nolat interneten komunikatzeko. Bo, erran gabe doa, biztanda, hau zuen artean eh, hirietan, bereziki, ez dela jende gehiago mintzatzen, kampainetan ere, presa, presaka ebilkiduk jendia, e, astirik ez duk, e, eta lan sobera, nola bizi giren. gogoetatzeko biziki gai eh, lagia dela, zenta guere ere abereak begira bai errandukan bezala, maluski, jende ustedie, abereak baino gehiago girela, alainan. Bo, elizak berak errandik, eh? jinkoak egin mandila gizonari, emazteari etzakiat, <laughs> gizonari zeurik. <laughs> abere manatzeko ahala, eh? eh eta horrekin gitu, jendek ustedie beti, eh, zer nahi iten aldelaka alekin, eta hori bizikik asuma dela, Bo, ekologista integrista izan gabe egan handia batzuk, baina uste diator uh, problema larri bat dela, bo, eran handi batzuk bat gehiago, importanteena zoin da, baina denak importantea dira, elgarri lotzuak dituk. Eh. Orduan isiltasuna, biztan da, bere baitan den gauza duk, baina gure ingurumenean egiten dugun uh, zarata edo arrotxa edo hori, uh, frekuentzi gehiagizko hori, uh, bo, problema larria duk eta jakina itxasotik sortu girela, behar bada molde berezi batez behatu behar dela itxasuan ze gertatzen den. Hortik sortu baita bizia, eta gu ere norazpeit, eh? badu milion batzu urte, eh, uste diuk eh, gehiago girela, mainan eh, ez, ez kasu, kasu uste diat. Mm. Bako txari da zerbait egitea, botereak segituko gero, badakigo, bai, eta hezkuntza edo haskuntza aipatzen da denetan, oinan des haskuntza edo dekroazantz hori piskat txoegin behar da, eh? laburantzatipia eman ezagun defendiatzen elarik, eh? eskuz egitea gauzak ere ez da lehenagoko zozokeria, eskuz hartzia lanian ere, da naturarekin eta gure biziarekin eta berekin horbiltasuna uste dute. Eh? Hala, koko eta bat gehiago? Neskenegin koiz batez. Lauren txetxegoen gue lankide eta musiketan behesiatian. Esken egun goizuntako, sailhuntako zerbait karten deikuk pentsudiat. Baititika, beraz aldiuntan nahi baduk, eh, be, lehen alpadaldian eh, jauzi bat iraganean eh, egin balima genuen, guai gaukkoan egonen gira, Egan behar da bon, kantari hau eh, ez nuen bait ezpada ezagutzen, mena gutatu dut uh, eh, aminibat erakusteko gaur egun ere bazirela kantari gazte franko, ari ziela musika egiten eta kantak sortzen ere. Beraz, bon, ez bada beste munduko musika egile eta kantari, ala ere, bon, Hala, hori bederen eh, erakutsiko dugu aipaldi untan, nola zebe gaztiak ari direla bai kantak untzen eta grabatzen. Beraz, Josu Bergara, deitzen da bai entzunen dugun eh, musika egilia, mila bederatzen eta irutan oita emeretzean, ea, bizkaian eh, sortu zen, eta tipidanik musikalaria izan nahizian, bera eta pianista zen jadanik, eta familian biziki musikari lotuak ziren. Amabi urteekin uh, txeloa, hasi zen jotzen, eta emezortzi urteekin utzi zuen txeloa gitarraen hartzeko, gero beraz hasi zen uh, eh, emiki, bere kantak egiten, eta 2006an Karamaroen eh, iria lehen da biziko diska plazaratu zuen. Ondotik, bigarren bat eh, plazaratu du, Nora Zoaz, hori mutrikun grabatua, 2000 eta bederatzean hori grabatua, eta geroztik eh, bon, eh, plazaratu du, eta aurten ere 2000 eta mabi irugarren diska bat prestatzen ari da. Beraz, bigarren diskatik hartuik, Nora Zoaz diskatik hartuik, oai entzunen dugun doinua, Odei eta euri gehiago deitzen da, justoki ikusiz nolako aroa dugun eh, nesken egin untan kantu aproposa dugu, Josu Bergara beraz emanik, odei eta euri gehiago. Odei eta euri gehiago, odei eta itzaropen lortuko dugula gure askatasuna Itzaropenekaitza lortuko dugula gure askatasuna Zekin jolas? Nesken egun goiz batez eh, hitza, hitz gue ahamentua, lande txartekin egun hun, ariketa gaitza hien oaikuan ebai, eh, emazte hitza enunguian behar behian uten ahi. Eh. Bai, ebe, bon, emazte, bo, hitz ezaguna prefosta, bena hitz bitxia hale. Goxoki hastenduk, ema, eta bortizki urhentzen, azte. Hainuntza zukian, aspe asolbi ideiaekin, edo aske libertate ideiaekin. Aste horrek emaitendik alfa eta omega bezala, hatxari eta urhentzia. Emazte emaite hitzetik hilandek, bai behariala eta erran nahian ebai. Ema sabela duk haura abiatzen den gynia, eta lehen hortik elkitzeko laguntzea horazian, ema edo emagina. Lehen txibiotarez, lasaitzeko edo ampletzeko, eranahia entako bazia emaikatu. Hortaik, zerbait batzenduk emeki hitzien. Sifre bate deigari atzaman diat, hemetzu. Hogeien aitzinekuaduk eta hogei, sifre giltzaduk. erromanua emanean kuntatzen behitugu hiuetan hogei, lautan hogei. Ordian, hogei horta heltziak, arrenkua zerbait emaiten behitzian, hama zazpi, hama zortzi, hametzu eraiteko partez, goxokiak hilantzeko, hemetzu ebilidie lehen pu. Eta guke bai prefosta. Justoki, heme hitza provenzialetik horradek, eki aldetik. Diala mila bat urte, Europan, nun nahi entzuten ahaltzutia, zutia, trubaduriak, delakuk, kantan eta bertsutan ebai, hukea izutia bertsutan, improvizatzen zian. Eta hen entzutetik, sibiutarian oai batzen zikuk, heme eta guaita. Bena nula aipa emazte hitza, gizon hitza aipatu gabe. Gizonduk gizaki edo jentarteko bakarra, individuel, eh? demindu, bai. Eta gizaki hortan batutuk arrak eta emiak. Emazte hitza iabiltan den bezala, behar zukean arraste hitza iabili gizonentako. Emazte eta arraste. Emazte hitzak untsa agertzen dik eme herua. Eta gizon hitzak ez. Agertzen dike gizon hitzaen barnen badela ar eta eme edo gizonaen barnen badiela ar eta M partiak. Segida beste behin diak, ez? Ados, nua bahua hua hoien oen txerka? Boztekat. Eh? Hola, han hor, eta eh, sobiten iztegin, eta nula esunatzen din. Eh, hola, goizan txekitzin, izen bat horazitek, eta bom. Bom, edagun aldila, eta eskerik Nesken egin goiz bat zaitzin hau txaman dezagun, hitz hütsetaik nula spait iganen gia. Muzikatuk dien hitzetat berri ze arra gertzen behitzaik laurentz beste eskentza Bai iraganean jauzi handi baten eh, egitea proposatzen deizut. Mila bederatzu egun eta irutan horita emezortzian, Euskal Herrian rokaren abiatzia zen, Ugo Euskal Herrian Franco diktadorea doidoia zentu zen, gaztek asidia azkarki rokari lotzen. Kontekstu hortan, rok progresiboak Euskal Herrian eman zuen talde taik bat eh, izan zen sakre. Garaiko beste tale batzuek ez bezala, guti edan zuen folketik eta bere soinua rokari eh, lotuago zen. Tolosan gipuzkoan sortu zen taldea eta disko bakar bat plazaratu zuen, bizitzako gauzak, hori mila bederatzen eta irutan hori eta Bena sakre taldea sortu haintzin, uh, abiatzea izan zen guti gora bera mila bederatzen eta erutan hori eta ama lauan. Hor tolosaldeko beraz talde multso batek eh, hasi zen biltzen musikaen eh, egiteko eta Menf Menfiz izenarekin hor donostian eta altsasun izan ziren musika lehiaketetan parte hartu zuten. Horraktino beraz beste talde batzuen bersioniak egiten eh, zituzten, bena gero mila berazun eta irutan oita ama bostian, taldean izan behitziren aldeketa batzu, zumbait ahmadarat uh, eh, joanik, taldia utzik, beste taldekide zunbait sartu ziren taldean. Eta hortikat uh, eh, menfiz taldea hasi zen amini bere kantuak sortzen, eta hor hasi ziren euskaraz kantatzen, eta erosi zuten ere ekipo bat, eh, musika konzertuan egiteko bafleak eta beste, eta ordean uh, taldea sortu zuten bai dantzaldien egiteko, gaizka izenarekin, eta bazuten beti Memphis konzertuan egiteko beren kantoekin. Oraino taldean eh, aldaketak izan ziren, azken taldekide berriak sartu ziren, ala nola Carlos uh, eh, Badiolaen ordez baterian Michel Longaro sartu zen eta Iñaki Txete mezkita gitarista. Bermementoan lehen ze Ipar ere konzertu bat eman zuten eta mila bederatzen eta edutan oita emezortzian aldatzia erabaki zuten Menfiz izena baztegeratutzik tutzik, sakre beraz hor sortu zen. Epoka hortan beraz taldia rok progresiborat bideratzen da, Memento berian, hor, aizia, enbor edo izukaitz, e, beste talde baziren, horiek eh, folk musikatik frango edan zuten, mena sakrek soinu gogoragoa landu zuen, rock sinfonikoaren eh, eremuan koka daiteke orduko beren musika, Berbementuan Jesu Kristo Superstar Rock Opera uh, izan zuen uh, animaleko harrakasta, eta sakrek ere uh, obra konseptuala idazi zuen bizitzako gauzak, eta mila bederatzen eta irutan oita emezortzian, egin zuten errepertorio horrekin beren lehen konzertua. Hortikat beraz disken grabatzeko gogoa dintzaien eta mila frankan elkarriko lehen uh, estudioetan grabatu zuten mila bederatzen eta irutan oita mezortziko uda hortan, bizitzako gauzak diska, diska konzeptuala da, eta gizon uh, etxitu baten eh, egoera horretaik, ateratzeko egingo dituen aleginak, kontatzen ditu uh, lehen kantutik azken alartino. Diskoan, bestiak beste, Xabier Leteren izaren hautsaren moldaketa ere sartu zuten. Benagio, mila bederatzen talatanoitan, taldia egin zen, nahiz eta entxatu ziren eh, berriz montatzia ez zuten lortu eta talde hortako kidiak beste talde zumbaitetan joan ziren, ala nola klabelin komik, egan, basakabi eta ebai urko imanol eta Juan Carlos Irizarekin. Hala, beraz, eh, izaren hautsak diskatik, sakritaldiak emanik, bai, entzunen dugu doinu bat, bakardadea deitzen da. badu jolasek ez dakit, uh, errobiko musika sumaiten egite, eta, bon, sakre horutzik, istoia gibelutzik, jingitin oaikualat uh, hitzak, musikak bestegi jaiabilten ahalo itia, ebai, bertsuain bidez, xanalkat... Egunon eh, txitika eta egunon entzule guzieri, bertso kronika bai, eh, ibiako itzedo nesken egin untan eta proposatuko dabutziet eh, gaurkoan, joan den asteburian, joan den ibiako itzian susen izaiteko, endaian iragantzen siraba bertso lari txapelketako lehen lehen finalerdiko, bertso bat entzutia, amets, arzaius eta hortzi idoate ditugu behatuko, zortziko handiko ofizio batean, gai gaia zinez ona, txeman nuen orduan, bi arantzale, bai, ziren amets arzaius eta hortzi iduate, baina ametsek lana utzi nahi du. Hara, hortan kokatia zen beraz uh, gaia, eta eh, behikusiko uh, duzie, uh, aste astetik nola ametsek idei azkarrak botatzen dituen, irima zinez aberatsak ere, azpimarratzekoa ere, hortzi iduatek uh, ofizio hortan egin zuen lana, menturaz ametsa arzaius berarekin aritziak, on egin handako ere, asteko badakit orduan, zinez Lampolita atseman nuela, guai, zier, zien iritzi aukaitia, behar ditzagun beraz, amets arzaius eta hortzi idoate. Amets eta hortzi, zaizte biak. Amets, arrantza utzi nahi duzu. Amets, asiz, iruna bertxu, hortziko handiak. Gau ez itzuli etxera etan, Goizeko seietan jaiki Itxaso honek agian sosa Emanen zion norbaiti Baina nikortzi ezin nezaio Bizitza honi jarraiki Gisa honetan ezin baitugu familiarik eraiki Beti gabiltza arrainen bila Sareari eragiten Ta komertzioa dio isten, ta beste zerbait egin nahian, ideia zaizu lapisten, nik deus ez dakit, eta zuk amets, zer badakizu Gauza hundirik jakinez ikasgenezak ikas etira, ez dugu bizia galdu, hortzi mugari begira, arrantza igo du joak erdira, gure sakela ez da betetzen, taura usten ari da. Zuk beste zerbait egin nahi eta hartuaz adibidea lambidea badut aspaldi, eta hori da nik batut nere bidea Zugan daukazun segurtamena ni Nila hau bederen Ez dut erraiten bi argoizean Ena izen ikan joanen, baina beldur bat beti nerekin daukat barnean ta hemen. Ateratzean ez dakigula itzuliko tegaren ziaola da Zure rana ez da faltxu Bien artean norbait badugu Lagun zuzira burutsu Eta bide bat autatu eta Nik eginen dizut kasu Arrain guztia nik hartuko dut Tazuk salduko didazut Milesker, xanalkat eta bertso zalek ez dezatela ahat zarestihuntan behian, omako txian puntiuka eman aldia badatekila. Guen esken egun goiz batez haue undari alat duala bena etxit finitu gabe joana etxartek istoia ikaragarri bat ekarten deiku goguala. Mila bereatzuehen eta hiuntan hoita bosteko maiatzaen hiuan, estatu batuetako River Gulch hiko auzapez eta zinhegotziek, espalie jabaki bat hartu, balin bahi hoietzen gaurko pildan izanen. Jakin dezazien, hi hau, Utah estaduan kausitzen da. Luralde hunen aurkezpena bihitzez egina halleite, hainbeita simple hunen ingumena. Parte bat zumait nahi utxal, harri errauts eskorpio eta suge beste partia izei eraloiezko oihan Ben Grizzly famatiekin. Gentia jente denetik Navajo indianuak ziren bizi, suiek jin eta sehatu arte. Benxin hezmen eta bizitzeko maneak natura eta gentiaen arteko harreman orekatu batian bermatzen zien, benxinko nausia koiota batzen eta emazte eta gizoner bizia eman zeioen artobu bati esker, kabale trebia ezinuka. Nabarruek nuiztenka dantza bat edo beste eskaintzen zeitzuen, eta dusa bat harreta bazutzan artobiltzea edo ehisteka, korpitzak behar zutian proteina eta inbeharen abean. Pausu bat baziela hoi badakigu, bena etnologuek ez die argi zuin zen. Eskola ez bea, abea, osteguna zen, beste zumaitek aldiz diote astelehen arresti eta nesken egin goizak ziela. Dena den, pausatzen zien eta gaztik inganatzeko gerran aizien. Gehien hil zienek galtzen zien eta bigeren mailat jaisten zien. Nabahuetaz beste milaka sehekeia aipa halgen ezake. Bestiak beste emaztiak hain harbatzen ziela, bena ez nizbarnakiago sartuko gehihunen unguian jakinez, erran bezala suiek sehatu zutiela. Haien ordez, gue Europa saharetik mormon dela kuak agertu zien, jente erheuzak umen, lenguista portugez batek dionaz, jitez uskaldun ez ziela, mormon izena, lenguista hunen abea, mur musika hitzetik jim beileite, adieraziz gija jente kente horren erheu jaldiak. Mormon hoik fededun handiak dia eta gehien bat beltzez besti. Beltzez jaunstiak eta fededun izatiak badianez haremanik ezen igalta ez peitakit. Bena holakuak diela hoi bai, beaz, sinheste handiko jentartia dugu mormonena. estia catholico es christi habosis protestant hilanike, Benahoi kusiak. Bilduma mistiko horren unguian biltzeko Elisa bat sortu die Jesu Kristoen azken egunetako saintien comprene kompreneki pura edo bek dioien besala ki vivra vera. Aipatu bels belzez jaunsten diela, e reus diela, bena debriala pudiko dia e, poligamak dia eta haures churupit bena ez di alkaren ardien besarkatzen haboz izpotik emaiten, hymekatzeko, argiak itzaltzen die, eta alkari hunki gabe, ben egin beharrak egiten. Ujan txahunek nuiztenka be ustegabiake ekarri dutu, bestiak beste, jutako etxaltetan jentebuko asuiak agertzen behitia. Gehi huntaze mila sehekeia aipa ahal nezazke, bena hurren gintake erandelako mila bedeatzuehen eta hiuntan hoita bosteko maiatzen hama hiu hartako udal jabakitik. Jabaki hunek seksualitatia enunguko hitzkusiak debekatu zutian, pudiko tarzuna zela eta. Mena hantik eta laster hitz inusentake debekatu zutien, halanula, odei, kleamolet eta beste parastopat, barne, kuku. Zentako hoi, Jabaki harzalek susmatzen behitzen hitz hoik, jabilik ziela seksua inguko gaiza debekatien aipatzeko. Debekuz debeku, hitz kusiak legez kanpotu dia. Eta egun, River Gulcheko kariketan dabilanak ez du, ez eta hoko mintzo bate entzuten. Nun ez dien, jente buko asuien marrakak. mo, awa mo. Ai, ai, ai, ai. Nesken egun goiz batez istoia ikaragari hunekin urhentzen zaiku, dagun nesken egun iani parle hotiken alde dateke, eta eguerdi horbeitugu guatzan besteago gabe berien hartzea.